nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti. Tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārguma lādē. Klausies raidījumu katra mēneša pirmajā trešdienā pulksten 17. Sveicināts, dārgais rādījuma arī Latvijas klausītāji! Mani sauc Iveta Munce un skan raidījums dzīves stāsti. Šodien uz raidījumu esmu uzaicinājusi priesteri Franciska draudzes prāvestu Latvijas starptiecēža augstākā garīgā semināra rektoru un rarzī docētāju Marcinu Vozņaku. Priecājos jūs šeit redzēt! Paldies, ka ka es varu būt kopā ar jums un ar eh, radījumu arī klausītājiem. Mārciņ, tagad jums bieži sanāk būt pie mums? Tas ir atkarīgs, cik bieži aicināt, aicina mani uz šajieni. Bet eh, vispār Pristeris, esat bijis, ja? Jā, jā, Pēteris, Jānis, vi, viņi diezgan bieži aicināja, tikai varbūt es nebieži atsaucos. Nesenāk laika jā, nevienmēr sakrīt. Jums ir daudz pienākumi. Bet varbūt par tiem vēlāk parunāsim. No sākuma varbūt izstāstiet, no kurienes jūs īsti esat? E, īsumā var pateikt, esmu no Polijas. Esmu dzimis e, Lublinas pilsētā, bet e, esmu no laukiem. Pie Lublinas esmu izaudzis laukus. E, vecākiem e, bija lauksaimniecība, tā kā... Mm, Tā kā darbs e, drūvā mm, nav svešs. Mm. Jā, tad e, varbūt par, e, par skolas gaitām, kā jūs sevi atceraties, ar ko jūs aizrāvāties vai, nu, teiksim, mīļākos priekšmetu skolā, kas jums patika? Man jau patika pamatskolā divi priekšmeti geogrāfija un vēsture. Mm -hmm. Un es atceros, ka kādreiz, jo es arī piedalījos olimpiādēs, un e, klases audzinātais man jautāja, e, no jā, vēsture, geogrāfija, bet ko tu dzīvē pēc tam varēsi darīt, ja tev tādi priekšmeti patīk? Mm -hmm. Tā. Mm -hmm. No nu, vienīgi kļūt par skolotāju. Bet nu, izrādās, ka dievam bija kāds cits plāns, ka viņš un viss jau... noderēja. Ja? <laughs> jā, viss noderēja. Jā, un tad pamatskolā mācījos mūsu tur e, pagastā pamatskolā, pēc tam uz vidusskolu es braucu jau uz Lublinas pilsētu. Bet vai jums bija daudz brāļi, māsas? Mēs esam trīs. Esmu vecākais, pēc tam divus gadus jaunāks brālis un māsa, kas ir 12 gadi jaunāka mm -hmm. par mani. Mm -hmm. e, tā kā nu, tāds teiciens vai tā, tā Mēdz arī tā jokot cilvēki, ka pirmais dievam, otrs cilvēkiem un trešais mums. Jā. Un manā ģimene kaut kā tā piepildījās maniem vecākiem, kā pirmais no dievam, Jā. brālis tā kā cilvēkiem un tāt, un e, māsā, kas vēlāk piedzīmā tieši arī vecākiem tā kā palīkā. Nu jā, un e, tad e, jūs jau tad zinājāt, ka jūs kļūsiet pa priesteri? Ja tā atskatoties uz bērnību, jaunību, Jā. mans brālis bija e, ministrants, viņš piekalpoja pie altāra. Mhm. Manā e, tajā ciematiņā, tad mēs divi bijām, es un mans bērnības draugs, vienaudzis tāds Andžejs, mēs divi tikai nebijām ministranti. Mm. Un atceros, ka tevs vairākas reizes teica, es un tavs onkulis, viņa brālis, mēs bijām ministranti. Tavs brālis ir ministrants, visi tie draugi ministranti, a tu ar Andžeju tādi pagāni. Bet katru svētdienu mēs gājām uz baznīcu, vienīgi nebijām ministranti. Un e, tā, mēģināju kļūt par ministrantu, bet e, tas bija nesekmīgi neizdevās. Bet eh, vispār tā varētu teikt, ka tā bija, bija klasiska kristīga ģimene, jā, tā tad ticība jums jau ir eh, šūpulī ielikta. Jā, un e, gribu tā pateikt, ka e, kur tā atšķirība starp e, to, po, toreiz situāciju, kāda bija Polija un Latvija. Mm -hmm. Taču tie bija 70. gadi, 80. gadi, tie bija, nu, kā mēs e, tur sakām, komunisma gadi, šeit padomju gadi. Mēs gājām svētdienas uz baznīcu, un skolotāji, viņi, kad nāca uz baznīcu, tad nāca piedalīties svētajā misē, nevis mūs vaktēt. Tas nebija aizliegts. Mm -hmm. Tāpat arī gan pamatskola, gan e, vidusskola, es arī gāju uz ticības e, stundām. Prāvis gāja uz skolu, viņš saņēma katras klases e, grafiku, lekciju sarakstu, un katrai klasei viņš pie, piemēroja, kad būs tā e, ticības e, lekcija pie mm. draudzes, un mēs pēc savām lekcijām gājām uz draudzi, uz, e, uz kristīgo mācību. Jā. Mm -hmm. Tā kā m, mm, izaugu nedaudz tā kā, var pateikt, citos apstākļos nekā šeit. Tā kā iešana uz baznīcu, ticības tā, tā izkopšana, mums tas nebija aizriekts. Jums nebija aizliegts, jā, bet eh, nu, tas arī likās tā kā pašsaprotami, jā, jo reizēm, kad ir jaunieši, viņi negrib iet uz baznīcu un ir pretestība. Toreiz pat arī, mm, kā es varu pateikt, mēs gājām uz baznīcu, pēc tam, pēc mises mēs, eh, nu, tad eh, satīkāmies, nu, ko, ko mēs tālāk darīsim, kur mēs iesim. Uh, vai, vai cikos kaut kur mēs satiksimies. Tad, kad vecāki man atļāvāja iet uz zaļumballēm, man pēc pamatskolas, mm mhm. -hmm. tad, Nu, tā, tā bija, kad tur bija uz kādu diskotēku, tad, kad jau gāja uz beigām, tad mēs ar draugiem sarunājāmies, tā, nu, tā, nu, vienojāmies, kā rīt svētdien iesim uz misi, piemēram, vai uz 9.30. Mm -hmm. E, un tad, un tad pēc tās mises tālāk kaut kur dosimies, ko mēs tur da darīsim vai pie kurā iesim ciemos un tad. Mm -hmm. Jo tie laiki bija, e, tie nebija e, moderno tehnoloģiju laiki, nebija mobilo telefonu mm -hmm. un tad. Tāpēc arī tā ticība palīdzēja mums arī mm, rūpēties par savu draudzību. Ja? Mēs aizējot uz baznīcu arī bijām uh, bijām kopā gan e, lūkšanā, gan arī savos priekos. <laughs> Vai tie draugi vēl tagad ir saglabājušies? Draudzība. Jā, ar to draugu Andžēju joprojām sazvanāmies, kad esmu mājās, mm. nu, aizbraucu uz Poliju, es viņu apciemoju, vai viņš mani arī šeit ir apciemojis vairākas reizes. Tā kā viņš ir normāls, tas nozīmē, viņam ir ģimene. nu, tradicionālā ģimene. jā, viņam sieva, divi bērni. Un tad nesanāca vienkārši viņa vecāko dēlu salaulāt. Es toreiz saslimu ar covidu. Nu, tā, oh. Tāda tikai bēda bija. Jā, man vienlaicīgi gribās jums pajautāt divus jautājumus jau par to, cik tad jūs sen esat Latvijā un arī vēl joprojām turpināt arī izzināt to, par ko jūs mācījāties, kad jūs vidusskolu pabeidzāt un arī profesionāli jau izdomājāt, par ko jūs kļūsiet, droši vien par kaut ko mācījāties? Tādā pēc eh, pamatskolas, mm, nu, kad eh, pamatskola gāja uz beigām, tā bija eh, tā vecā sistēma, bija tā astota klase. Jā. Es tā īsti nezināju, kur iet, vai uz ricēju, vai uz tehnikumu, vai uz, nu, par arvotskolu vecāki negribēja dzirdēt, jo tas, mm -hmm. tas mhm. bišķiņ būtu tā. Es aizietu uz trīsgadīgu ārodu skolu, tā, tā tas nebija tā. Bet uz rīcēju es negribēju, tur ir kā četri gadi. Mm -hmm. Vidēja izglītība, bet mm, nav aroda. No tā. Nu, tā kā vidusskola. Ma, jā, tā ir akadēmiskā izglītības jā. tāds sākums. Un, tā. un kādu reizi mamma virtuvē sēdēja, lasīja mūsu vietējo avīzi un saka, klausies, Lublinā vēra vaļā poligrafijas tehnikumu. Un kā to izdzirdo, teica, jā, tas ir tas, ko es gribu. Oh. Tas bija viss uzreiz skaidrs. Uzreiz. Tā. Un e, pateikšu tā, ka līdz šim brīdim, kad paņemšu kādu e, avīzi jaunu vai grāmatu, tad man vajag tā kā tehnikumā, kad mācījāmies, mums bija diezgan daudz arī e, laika, kuru mums vajadzēja pavadīt e, tajā pašā tipogrāfijā. Mm. E, mēs mācījāmies ja, e, visu drukāt, un tad e, tad to avīzi un tad... Pasmaržot pas, tinti, pas, jā. Jā, pasmaržot, ah, <laughs> tie la... Bet tie laiki vēl tādi bija, kad vajadzētu vēl mācīties, kā salikt burtiņus, vai tā tā. Jā, e, tā daudz ar roku darbu, jā. jā. jā tagad jau daudz vienkāršāk, jā. Bet es arī uzturu kontaktu ar saviem draugiem no tehnikuma laikiem. Es nezināju, ka jūs pabeidzāt, un jūs esat poligrāfijas speciālists. Jā, iespiedējis. Iespiedējis. iespiedējis. Esat strādājis šajā jomā? Tikai tik, cik pēc tam pēc tehnikuma e, tā nesanāca strādāt, jo tur sākas bišķiņ cits stāsts, e, ja būs tāda iespēja vēl atgriezties pie aicinājumā, tad es... E, Jā, <laughs> parunāsim par to garāk un plašāk. Jā. Varbūt tās mēs izstāstam ātri, kā jūs uz Latviju braucāt, vai labāk to kā par priesteri un tad jau uz Latviju. Nu, varbūt kā par priesteri, jo pēc tam bija uz Latviju. Nu, tad nu, tieši no, tā, tādā tā, secībā, tā, jā, jā. Jā, un jā. Tī par iespiedēju tikai tik, cik, e, cik nu, tehnikumā e, laikos, kad gājam, un tad bieži pēc tam jau piektajā klasē mums arvien vairāk arī paši mūsu instruktori uzticēja to darbu, lai mēs darītu. Mm -hmm. Protams, viņi vienmēr skatījās, mūs vēroja, tad, jo diplomā darbs, tad e, bija tāds, ka vajadzēja kādu pozīciju izdrukāt. Tas nozīmē, ka vajadzēja sagatavot krāsu, e, papīru sālikt, visu, e, uzlikt uz cilindriem pareizi mm, to skārdu ar tekstu, mm -hmm. uzvilkt kā vajag, un tad, un tad izdrukāt. Lai Bet tās būtu... bija avīzes, laikraksti vai grāmatas? Tādāt avīzes bija drukātas um, ir uz rotējošām mašīnām. Mm -hmm. no, nu, tur ir liela, tur, tur vēl vajadzētu mācīties. Un tā tur vienkārši, Bet tādas tur, vēl šobrīd eksistē? Es tādu? domāju, ka jā, jo tur, strādā, jā. tur, tur mm -hmm. tādi lieli nu, cilindri un... Mm -hmm. Un, eh, nu, tā kā eh, rullis jā, kopētā, jā. jā, jā, jā, mhm. tur tā. Mēs, mēs mācījāmies uz tā, kur vajadzēja sarikt papīru, un nu, nu tur bija vai grāmatām, e, vāki vai teksti kādi, tad, nu, kāds bija pasūtījums, jā. jā. Bet, e, nu, tad varbūt pie tā aicinājuma, tad jūs neesat radājis poligrāfijā nemaz, bet kā virzījās tālāk jūsu dzīve? E, Tādāt sākas jau tehnikumā pēdējā klasē, piektā klasē, jā. un tad septembrī es sapratu, ka pavasarī viss beigsies. Mm. Un pēc tam sāksies pieaugušā dzīve. Un ko es tad darīšu? Vai es iešu strādāt eh, poligrāfijā, vai iešu studēt, bet īsti mm-hmm. arī nezināju, ko studēt. Daudz kas arī patīka, un tad, bet tad eh, man armija patīka no bērnības arī tur. Bet jūs, eh, nu, bijāt armijā? Nē, nē, nē, nē jo pēc tam jau atcelā to līkumu, es, kad iestājos seminārā, tad... Uh, tad jau nebiju. Mm, un kaut vēl tajā laikā, e, kad bija tas e, iesaukums, bija vēl obligātais. Mm -hmm. Jā, tā kā pēc tam atcerā. Principā visi bērnības draugi, viņi izgāja armiju. Es, ja es nebūtu garīgajā seminārā, tad es arī. Tas jūs tā kā nu, paglāba kaut kādā ziņā. No, jā. Tā. nu, tad izstāstiet, kā jūs nokļuvāt un, e, seminārā. Jā, un tajā piektajā klasē tai sāku galvu kasīt. Kas tur būs tālāk? Kas būs pavasarī? Kā, nu, kur, ko es darīšu? Strādāšu, mācīšos, studēšu, nu, un tā. Un tad prātā ienāca viena tāda doma, tā kā es to vienmēr biju darījis, jau pamatskolā iemācījos, kad, kad atbraucam ar autobusu uz skolu, tad pirms gājus, mēs visi gājam uz baznīcu uz īsu lūkšanu. Mm -hmm. Tāpat arī, kad braucu arī uh, uz tehnikumu vienmēr, kad tik varēju, es pirms vai pēc lekcijām gāju uz baznīcu uz tādu privātu lūkšanu. Un tad, domāju, katru dienu gāju, lūdzos, e, lai Dievs man palīdzētu pabeigt tehnikumu, Pēc tehnikuma nokārtot valsts eksāmenu, kas ļautu studē, studēt, jo es varētu tehnikumu pabeigt, bet ja man nebūtu tas valsts eksāmens, tad e, es nevarēju pēc tam studēt. E, mhm. Nu tad. Un trešais lūgums bija, lai Dievs man palīdzētu sakārtot dzīvi pēc tehnikuma. Un tur bija kaut kas tāds, ka es tad Dievam neko neuzspiedu. Netei, e, ko gribu darīt, vai kā, kāda būs Dieva gribā, tā arī būs. Ļāvāt tā kā, o, tā, jā, tā, tā, lai... un tad tu lūdzu pabeidz, parīdz man pabeigt tehnikumu, jo tur bija pēc e, lieldienām diezgan tie eksameni, tur bija gan teorija, gan tā, e, prak, e, e praktiskie tie eksameni, un tad, lai pēc tam es varētu e, arī nokārtot valsts eksamenus, visus tā, mm -hmm. nu, tad tā, un tā tā bija, un tā katru dienu, parasti pēc lekcijām es gāju visbiežāk uz Lublinas katedrāli. Tur lūgties. Un tā bija, un tad tā, tas viss gāja līdz lielajai ceturtdienai. Pirms lieldienām? Jā, laik, jā, lielajā ceturtdienā ar vecākiem aizbraucam uz Lublinu, tur iepirkties pirms svētkiem, un, un ar tēti aizgājam pie grēksūces. Un iegājam Tēvu Kapucīnu baznīcā, Lublinas centrā. Mm -hmm. Man tur visur rindas, milzīgas rindas pie bikskresliem. Nu, mm. kur aiziet? Tur skaidā, staigājām pa to baznīcu. Ai, domāju, ai, izgājām ārā, ai, varbūt iesim citur meklēt. Bet tev saka, nē, nevaram citur iet, tāpēc, ka Mamma aizgāja ar māsu nu, iepirkties, un viņas atnāks šeit. Mēs sarunājam, ka tiksimies šeit pie šīs baznīcas, tā kā mm -hmm. citur nevaram iet. Atkal aizgājām iekšā, un es tā staigāju, un stūrīti e, bikts kresls, un tur stāv tikai viena sieviete. Es ja viņai pajautāju, vai te kāds atnāks biktet, un viņa teica, jā, tevs Jūzefs turīt atnāks. Un jūs esat tikai viena? Jā. Aiz jums nav neviena? Nē. Ne. Es saku, es, es aiz jums, ka aizskriešu pakaļ ja, <laughs> tētim, viņu pasaukšu. Nu, labi, pasaucu tēti. Un tā tiešām tevs Jūzefs atnāca, un, un tad, un tad pienāca mana kārta, un viņš uzklausīja manu grēksudzi, un man, es arī tā teicu, ka tagad būs jau, eh, es pabeigšu tehnikumu, Un īsti tā, eh, nezinu, kāda būs tā arī dieva atbildē, ko es darīšu pēc tehnikuma. Viņš man uzdeva pirmo jautājumu. E, tev ir meitene? Saku, ziniet, var pateikt, ka nav. Bija simpātija, protams, mm. bet mēs neko nebijām sarunējuši uz e, lieldienām, kā tiksimies, kur un tād. Tā, tā var pateikt, ka no, nu, no tiem miltiem maize nesanāks. Un tad viņš Tālāk man jautāja, nesi domājis par priesterību? Viņam atbildēja ļoti ātri, nē, nekad neesmu domājis, nē, nē, nē. <laughs> Tā ir kas, kas par jautājumu vispār? No nu, tad viņš tur, labi, labi, viņš man pateica kādu visu tur e, pamācību, iedeva bukletu par tevu pio un pierakstīja savu vārdu. Viņš teica, nu, ja tu kādreiz gribēsi parunāt par, par nākotni, par dzīvi, tu varēsi atnākt pie manis. Beidzās grēksūdze, es atgāju, un tāds bišķiņ tā kā, nu var pateikt, ierēbis, nu, mm. domāju, tāds tā, tādā, tā sajūta bija tādā, nu, nedaudz, e, tādā jocīga, es nevaru saprast, kas ar... Pārdabiska jā, jā, jā, kaut, jā? kaut kas tāds, jā, pār... Es, es tur aizgāju, apsēdu svolā, sēdēju, lūdzvos, tad un tad, kad izgāju ārā, es sapratu, ka kaut kas ir mainījies, vairs nebūs tā, kā bija. Un e, pēc tam, protams, e, e, aizgāju parunāt ar tevu Juzefu, iepazinos, parādīju viņam to buklētu, ka es esmu tas, kurš bija toreiz pie grēksudzes. Viņš tā knapi varēja mani atcerēties, bet, nu, kad ieraudzīja to buklētu, tad... Bet pēc cik ilga laika jūs pie viņa atgriezāties? tas bija pēc lieldienām. Tad A, nu jau, nu tad jā, jā, jā, tas burtiski ne, nu, diezgan ātri. Diezgan. Es tikai tagad eh, nemāku to precīzi pateikt, vai tur desmit dienas pagāja. O, nu tas cik, ir ļoti jā. ātri, tas nav pēc jā. gada. Nē, nē, nē, nē, nē, nē. Ai, tā bija, jā. Nu, un tā, un tad tā saka eh, runāt, un es pateikšu, eh, nu tā, jo kopš tā laika visu, tad visu laiku jūtu, jūtu, kaut tādu, ka tā kā es negribu iet pristarībās virzienā, bet tā kā man kādā roka mani spiež tajā virzienā. Viss manas domas, viss, kas tur, nu, viss, viss saka vairāk kartot. Viss kārtojās jā. lietas, jā. Mhm. Tātad, un, un tā kaut, tātad, un, un tad teicu, ka man daudz kā ir nezināma jo es nekad nebiju saistīts ar tādu dziļāku baznīcas dzīvi vai ar kādu kopienu. Nekas, nu, es tāds parasts lauku puisis un, un tāds. Nu, e, Tikai es atceros, ka viņš man teica vārdus, kas manī ļoti iedrošināja. Viņš teica, no nu, iestājies, tad varbūt uz vienu gadu, un tad tu redzēsi. Ja, un tad. Mm -hmm. Un tā, wow, forši, jā, uz vienu gadu. Tas ir drošāk, var jā, pamēģināt. jā, <laughs> pamēģināšu uz vienu gadu, un tā, un tā jokoju, ka tas šis viens gads jau 35. gadu iet. O, <laughs> šogad 35? 4 izskanēt. Nu, 35. Tūlīt jau sāksies jā, 35. Jā, jau sākas ar 1. Oh. <gasps> oktobri. 1. oktobri varēja apsveikt, jā? Jā, bija 34 gadi, ā, nākošais gads. Jā, lielis, liela jā, jā plus 35, jā. jā, jo tas bija 1990. gadā. Jā. Tas nu jā, skaisti. Es, ir tā, ka studentiem sākas mācību gads ar 1. oktobri. Oh. Jā, un tad nevis ar 1. septembrī tur. Jā. Un tad, un tā, tā, tā, un tā tas, jā, Tas, tas nu, gads. brīnišķīgi. Nu, varbūt mēs varam iet muzikālā pauzē, un tad arī stāstīsiet, ah. kāpēc tieši šī dziesma. Labi. dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru un pēc tam, pēc tam, pēc tam. Tagad katrs savam liktenim, tagad katrs savam Tagad katrs savam liktenim prasa, kam tad bija jābūt pēc tā. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi dejoja vienu vasaru, viņi dejoja vienu vasaru un vēl tagad tas pulces skrien. Koku galotnē skaties vai debesīs. Koku galotnē skaties vai debesīs. Koku galotnē skaties vai debesīs. Pulces skrien, zvaigznes skrien, dienas skrien un sastājas nedēļas jo tik mēnesis rāmās aizvien. Un tad pienāk tas laiks, kad vairs nedēļo, un kad dienas kā saptītas brīvs. Tā jau notiek pāriet un norims. Tā jau notiek pāriet un norims. Tā jau notiek pāriet un norims. Bet kad esi palicis viens, iever acis un atkal kā toreiz. Piever acis un atkal kā toreiz. Iever acis un atkal kā toreiz puldzes skrien, zvaigznes skrien. Spuldzes mēs katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Un Vēl tagad tās dzīvības kliedz, kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kam ir mūžīgu miegu miegs? Atgriežamies studijā skan raidījums dzīves stāsti, un ar jums sarunājās Īveta Munce un priesteris Marcins Vozniks, jā, no Franciska draudzes, un arī garīgā jā. semināra rektors, un arī pasniedzējs Rārsī, vai ne? Jā. Jā. Nu, pastāstiet, kāpēc tieši šī dziesma jums ir tik īpaša? Kāpēc? Tāpēc, ka, kad atbraucu uz Latviju, e, sākumā klausījos radioskontu. Tā, tā nav kriptoreklāmā tikai, no. tāpēc, ka tur bija toreiz e, nu, tā starptautiskā mūzika, daudz bija no. Nu. arī tādu dziesmu no nu, jaunības laikiem, kad gāju uz zaļumbāliem, uz disenēm, uh nu, mhm, -huh. no tā, nu, kad, mhm. jo man patika dejot, vēl, e, kad tehnikumā biju, es biju arī eh, moderno deju kolektīvā. Oh, un tā, tā, tad mēs ka... par hobijiem īsti neparunājam. <laughs> <laughs> un un e, tu arī nu, ļoti man patika dejot un tā. Un tad, un kaut es neatceros, ka kur sadzirdēju šo dziesmu. Tā bija tā pirmā dziesma latviešu valodā, kas man ļoti iepatīkās. Mm -hmm. Un tikai tagad lūdzu, lai neviens neapvainotos. Es pateikšu tā, no tik skaistā dziesmā, ka domāju, no nu nevar būt, ka latvieši varēja tik skaistu <laughs> dziesmu sacerēt. <laughs> Piedošanu tikai lūdzu tā, uh, ne, neko tur ar puķiem. Tā, jā, es pilnīgi piekrītu. Nu, protams, jā. mēnojas ir mums leģendārs un dziesmas jā. ir skaistas. Tā, jā. pēc, tam, e, pēc tam tā aizgāja arvien biežāk, sāku arī gan menotu, imantu kalniņu, un tad tā kā Raimonds Pauls nebija sākumā. <laughs> jā, bet jūs saka pārgāt uz citu radiostaciju. <laughs> jā, tad es pēc tam sāku biežāk klausīties Latvijas Radio 2. Tas bija tā kā, kad jau latviešu valodu iemācījos. Mm. Pirmais gads bija šeit Rīgā. Starp citu, arī Franciskā baznīca, eh, draudzē, tur draudzes telpās es mācījos latviešu valodu, bet kalpoju Rīgas dievmates, sapju dievmates eh, draudzē. Tur, mm, tā. Kurā gadā jūs atbraucāt pie mums? 1999. Mhm. Atbrauc, tas bija jūlijas, eh, ja es nemaldos, 20 izbraucām ar drau, divi draugi priesteri mani atveda, tas bija laikam 20. bet jau robežu šķērsojam 21. Toreiz bija robežas. Jā, tagad Mm -hmm. Rob, robežpunkti. Jā, jā, jā, Dažas jā. stundas nostājām uz Polijas, Lietuvas robežas. Bet kāpēc tieši uz Latviju? Jūs kā, nu kā tas notika? Man jau šeit? no pirmām dienām, kad iestājos garīgajā seminārā, es atklāju, ka ir tādas domas par misijām. Es ļoti gribēju braukt uz uh, misijās, bet vairāk domāju par Āfriku, pēc tam par, par Dienvidu Ameriku. Mm -hmm. Es arī aktīvi darbojos tādā mm, nu, e, misiju pulciņā. Es, Lublinā tur ir arī vairāki mm, misionāru vismaz toreiz, tā, es tagad grūti man pateikt, jo jau mm -hmm. 25 gadi ir pagājuši, kopš dzīvoju Latvijā. Uh, E, Tur tie tā e, kā e, tās tādas mājās, gāju pie viņiem ciemos, tā kā tad un tad uzturēju tādu dzīvu kontaktu ar misionāriem. Man ļoti patīka. Nu, tas sanāca tā, ka ar mani vienā kursā studēja arī no Latvijas viens. Mm -hmm. Un pēc tam uzzināju, ka viņš gribēja, lai arī daži viņa kursa biedri atbraukt uz Latviju. Un tad, kā strādāt vai ciemos? Kalpot, strādāt, kalpot, jā, jā, šeit. Un mhm. tā domāju, tas jau bija trešais pristirības gads, tad domāju, ko es braukšu tālu, varbūt man tur Afrika nesanāks un tā. Tur Latvijā vismaz man ir viens draugs. Mm -hmm, tā, trosāk, jā. jā, un ja gadījumā nesanāks, būs vieglāk atgriezties. Nu, jā. tas ir tā kā, lai iestātos seminārā, pateikt, ka viens gads, jā. tad droši, tad var pamēģināt, <laughs> viens augs, tad arī var. no jā, un toreiz atceros, kad atbraucu, bijām eh, toreiz eh, pie, pie arhibiskapa Pujātā, vēl nebija kardināls, tas, mhm. jā. Un viņš man teica tā, nu, ja tu izturēsi piecus gadus, tas būs ideāli, no tā. <laughs> Bet ja arī trīs gadi, tad būs ļoti labi. Mm -hmm kad e, e, mans biskups, Lublinas biskups, e, nu, mani laida uz Latviju, tad viņš teica tā, ja būs grūti, tad raksti, palīdzēsim. Bet ja mūsu palīdzība jau ne, nepie, ar mūsu palīdzību nepietiks, nu tad brauks, brauksi atpakaļ. Brauksi ja? mājās. <laughs> jā, mājās, jā, tā kā. Nu, bet kas tad bija tas grūtākais? Vai principā, nu? Grūtākais... Oi, tur bija daudz kā, bet vienu varu pa, e, tādu pateikt, ka sākumā domāju, ka es nekad neiemācīšos latviešu valodu. Tas tad mācījos, gāju uz kursiem, mēģināju kaut kur runāt, lasīt un tad un tad grūti bija ieiet. Bet mm -hmm. pēc mhm. e, gada, kad aizgāju uz kursiem uz Ventspīli, un tur sāku arvien biežāk pielietot, ko esmu iemācījies e, šeit Rīgā, mm -hmm. latviešu valodu. Un tur es tā nospraudu tā kā skaidri tādas robe, nu, sarkanas līnijas, kā mēs šodien sākam, mm -hmm. ka ar latviešiem runāšu latviski. Ar Aha, krieviem. Bet krieviski jūs poļiem, arī polis. zinat, poliski, jā, cik vēl jā. jūs kādas valodas zinat? No tā angļu valodu, lai neapmaldītos rīdostā. Un viss? Vāciski. Vācu tehniku mācījos, jā, jā. Ā, nu tad jā, jau ir kāds tā, priekšstats, jā. Jā, un, un tā bija, jo bija tādā, tādā vietā, kā sākumā paši latvieši ar mani runāja krīviski. Un viņi teica, ai, kā, kamēr tu to latviešu valodu sapratīsi, kam tad, nu tad ātrāk būs krīviski. Krīviski arī nerunāju labi, mm m, mm, tikai tāpēc, ka mm -hmm. valodas līdzīgas. Tad varēja nu, Bet šo to... brīnišķīgi, un tad gada laikā vai ilgāk Jā, un, tā, tad, un tad viens piriātri aizgāja tas process, tur vai tajā, tādā latviskā vide bija, un, un, tad, un tas tad... Bet, e, kur jūs, kādās, cik draudzēs jūs vispār esat kalpojis? Tad tā pirmā draudze bija Rīgas sapju dievmātes e, draudze, Jā. tur kā vikars biju, pēc tam Ventspīlī, kad biju Ventspīlītā apkalpoju arī kolku, dundagu, ugāli, no nu, viss, viss tas, mm. kas tur bija apkart. Pēc tam biju Liepājā, nav nu, tād, e, nu, bija arī laiks, kad vajadzēja no Liepājas arī aizbraukt piedošanu. Tā bija e, Liepāja, e, Liepājas Sveta Jāzepa katedrāle, bet arī Meinārda baznīcā, un tad eh, reizēm tad biskaps tur uz kādu laiku tad vainodi bārtu, priekuli uzticēja, tad vai... Un tad, eh, tad daudz gadi pagāja kur zemē? Jā, kopā 12. Tur. Tad pēc tam wow. biju pēc Riepajas biju saldu, kad biju saldu arī pusgadu arī apkalpoju kuldīgu, pēc tam biju piecus gadus. Un kurā saucēs Rīgā? Kā pēc tam? Kas notika pēc tam? Un pēc tam biju, pēc tam biju Talsos un no Talsiem – Tad biju eh, Rīgas Kristus karaļa draudze, un pēc tam, un tagad jau desmitais gads kopš esmu Rīgas Sveta Franciska draudze. Jā, nu jums tas ceļš ir garš pa Latviju, laikam tikai uh, Latgala vēl nav bijusi. Jā. Nē, nā, <laughs> un zemgala, jā. Kaut kad biju Talsvos, braucu uz vienu zemgales diecezes eh, nu, draudzi, uh, <laughs> uz, uh, um, ajēku, Varbūt tās jūs varat tā nu, īsi salīdzināt, kāda atšķirība ir Latvijas draudzēm no Polijas draudzēm, vai varbūt nu, mums kaut, kā, kaut kas notiek savādāk. Vai tur notiek savādāk? Atšķirības e, kādas, ka, kad biju Ventspīlī, tad tuvākais priesteris bija Kuldīgā, 60 km, pēc tam Tarsus bija 60 Es biju viens pats. Polijā, piemēram, tādā attālumā, 60 km, tad nezinu, cik tur būtu vēl draudzes. Un e, tādā pilsētā kā Ventspils, toreiz 40, ja nemaldos, 2000 iedzīvotāji bija, mm -hmm. tad tur būtu iespējams kādas četras draudzes. Nu, un, būtu, un, e, un arī tas, ka e, tad būtu tajā draudzē, kur es, piemēram, kalpoju pirms Latvijas, bija prāves, mēs divi vikāri, un tad aiztur bija viens pats. Un tās bija tādas otras grūtības, ar kurām sastapos, uz ko var pateikt, ka īsti nebiju gatavs tik uz tik lielu tādu vientulību, kā viens pats. Un tad, kā nu, nav, nav te tuvumā e, kāds cits priesteris, ar kuru var... Tāda to... intensitāte, jā. daudz mm. draudzes mm. un viens. Jā. Pats. Tad, e, tā kā, e, ja, ja var, mēs varam pateikt, ka Polija ir tā, ka ir viena draudze, ir tur kādi trīs priesteri vai četri, no nu, atkarībā no tā, cik liela, uh, Tad šeit ir viens priesteris un trīs, četras draudzes, oh. kad biju kurzemē. Bet es Nā, ļoti priecājos, ka jūs esat atbraucis uz Latviju un ka jūs vēl joprojām esat Latvijā. Un Paldies. man personīgi ļoti, ļoti aizskar jūsu sprediķi. Es gribu jums pajautāt, varbūt ir kaut kāds noslēpums, kā top jūsu sprediķi, kāpēc tie ir tik eh, īpaši gan ar anekdotēm, gan ar stāstiem, gan ar informāciju, bet tādi, nu, kā viņi top? kādreiz kādu priesteri uzslavēja arī, arī kāda sieviete teica, sieviete un teica, priesteri, jums bija tik izcils prediķis, ai, tik skaists. Viņš saka, tas nebija es, nu, Dievs ar mani, tas bija Dievs. Nu, viņa saka, nu, nu, nu, nevajag tā, tik labi nebija. <laughs> un grūti pateikt, grūti pateikt tā uzreiz, kāda eh, kāda ir tā recepte, es varu pateikt tā, ka nu, tas nav. E, tas nav nekas tāds īpašs, ka es pateikšu, ka es gatavojos katrai svētdienai. Bet e, to jau kurzemē pamanīju, kāda ir atšķirība tad, kad jau kāda draudze dzīvot, un es redzu jau tos cilvēkus, kas nāk uz baznīcu, lielāko daļu pazīstu, pie daudziem biju mājās, un tad, un tad Un tad gatavot priekš viņiem tos prediķi, tas tā kā mamma gatavo pusdienas savai ģimenei, vai tā, kad sabrauc uz svētkiem, tad viņa zina, ai, tam garšo tas, tam garšo tā, tā ir tam, vieglāk, tā, ja? un tad tā, tā ir vieglāk pēc tam, bet tas arī, tas nav arī tā, bet tas ir tā kā, no vienas puses tā kā vieglāk, nu, varbūt sagādā prieku, Bet no otras puses es zinu, ka cilvēki gaida kaut ko īpašu. Man vajag tādu, un tā, tā kā tas arī sagādā, nu, nevar pateikt krenķus, bet, nu, tā, mm, ka jūs paši esat tie, kas, ce, e, kas ceļat augšā to latiņu. Mm. Jā, ja? Nu, un tā, nu. Mm. Nu, katrā ziņā liels paldies par spediķiem. Tie ir ļoti interesanti un arī, nu, tādi sirds gudri, tādi aizkustinoši. Un, mm. Vēl runājot, eh, man gribās vairākas jautājumas uzjautāt, nu, piemēram, nu, ko priesteris dara brīvā laikā? Es brīvā laikā pateikšu tagad, ko es tagad, es eh, daudz staigāju. Ir tikai brīvs laiks, es cenšos pastaigāties. Eh, Kādas es, mīļākās vietas, mešs, jūra, pilsēta? Jā, jā man ir savi maršruti. Te, e, Rīgā patīk pastaigāties pa tādām ielām kā Stabu iela, Gertrudes iela, Bruninieku, tur e, Centrs. Admiņu, nu tā, tur tam paskatīties uz tām mājām. Mm. Patīk arī aiziet uz Vecrīgu vai uz... E... Jums ir kādi hobiji vai kaut kas, kas saglabājas no bērnības? E, slepošana Slēpošana. Kalnu, kalnu. kalnu. Nu, Tad jūs var satikt uz kāda kalna ziemā. Jā, var. Tagad varbūt jau tā rētāk, jo savu, savas slēpes, kas man bija ilgu laiku, atdevu savam krustdēlam, un tad domāju, ka es nopirkšu sev tādas kādas labākas slēpes. Tad mēs jūs tad... Latvijā nesatiksim tagad uz kalna? <laughs> Nē, kāpēc? Satiksiet, jā. <laughs> Cik brīnišķīgi. Un, un tad, Un, un tā es tā visu laiku gribēju, tādās jau es noskatījos, tādas slēpes, un tās nopirkšu. Un tā, ka kaut kas tā vienmēr, tam, pēc tam tā domāju, jo nu, reizi gadā cenšos aizbraukt e, uz kalniem. Bet jūs e. braucat e, uz kuriem kalniem? Vai uz Tātriem, vai uz Alpiem. Nu, kā sanāk? Kā sanāk? Pēc, pagaiž... Bet Latvijā nu- ku, e, kurš jums ir mīļākais, teiksim, iecienītākais? E, redziet, kad biju Talsus, tad tur bija Kamparkalns, Zviedru cepures abilē, mm, es braucu arī tur pie Tukuma, Jēkaba grāva, nu tā arī, arī uz e, Mil, Milskalni. Šeit visbiežāk, kad esmu Rīgā vai e, Riekstu kalns pie Baldones vai uz Siguldu. Brīnišķīgi. Nā, tā. Nu ko, varbūt mēs varam iet otrā muzikālā pauzē. Labi. Un tad atkal tiekamies. uzliet savas vieglas rokas, aizspied gurdās acis ciet. Tu, kas visas sāpes mokas, saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet saviem bērniem līdzi ciet. Lai tie duskas paguruši un kam sirdīs misos. Tava sirds tak izlējums. Atgriežamies studijā, skan rādījums dzīves stāsti un izskanēja ma eh, mana viesa Mārcina eh, izvēlētā dziesma. Varbūt daži vārdi, kāpēc tieši šī dziesma? Kāpēc? Tāpēc, ka šī dziesma man atgādina to laiku, kad biju kurzemē. Un tas bija priekš manis ļoti īpašs laiks, tāpēc, ka mm, es arī tā stāstīju, ka bija arī tādas grūtības, ka bija tāda vientuļība, kas tāds pārējais posms, bet man liekas, ka tā ir tā vieta, ka priekš kuras biju vai esmu radīts. Kurzemē, jā, jo tur, kurzemē jūs jā, jūtaties es, kā jo mājās, kurze, ja? Kurzemē jūtos ļoti labi, kad jūs arī jautājat par brīvu laiku, es bieži arī, kad ir kādā pusdienā brīvā vai dienā, es braucu tieši uz kursiem. Oh. Kaut kur... Pie ai, jūras? Pie jūras vai pie kādiem draugiem, nu, uz, uz, kādu vietu, uz kādu vietu <clears throat> tieši uz kursiem aizbraukt. Mm tur pabūt, paelpot to gaisu, Jā. kur zemē jūtos kā mājas. Vienkārši braucu pa, pa kur zemes ceļiem, aha, tur tas dzīvo, tur tas dzīvo, mm. tur biju tajā draudze, Kamā, tur to pazīstu, un tad tur viss vis tā, kā, tā kā savs. Ja? Man, eh, Jā, nu brīnišķīgi. Nu varbūt un, nedaudz var pastāstīt par to, kā ir Kā ir mācīt jaunos priesterus? Vai jūs viņus mācat, vai jūs esat tikai nu, galvenais? Jums noteikti ir cieši sakars ar viņiem. Tātad, e, e, runājot par e, topošu, jauno, no topošo priesteru mācīšanu, tad ir tā intelektuālā tā formācija, tur ir pasniedzēji, kas viņus mācā, un tad ir tie priekšmeti, un tad ir ir tā garīga formācija, ir garīgie tēvi, e, kas no tās puses e, skatās. Un e, ir tā cilvēciskā arī formācija. Jo es atceros pats no laikiem, kad biju garīgajā seminārā, to bieži mums uzsvera gan garīgais tevs, gan arī rektors vai mūsu audzinātāji un mhm. visi, visi arī pasniedzēji, ka pirms tu kļūsi par priesteri, par labu priesteri, jābūt labam cilvēkam. Mm. Un tad, jo tas ir pamats. Ja kāds būs labs cilvēks, tad viņš arī būs labs priesteris. Tad, un manā gadījumā tas tā kā mēģināt arī tā kā pārvaldīt visu šo procesu. Un tad, nu jā, ne tikai intelektuālo, bet jā, arī tos garīgo, garīgo transformācijas, jā, jā, jā. jā. Un tad, un, e, e, tas ir tas, un vēl uh, vēl uz, eh, uz pleciem ir arī tā ekonomiskā atbildība par garīgos. Arī, ja. Par, eh, gan, nu, mm. cik daudz, kā saka, jums bērni tur ir, nu cik ir jūsu? Garīgajā seminārā tagad mācās desmit puiši desmit studenti. Visos kursos kopā? Jā, jā? visos kursos kopā. Mm -hmm. Mums ir seši no Latvijas, viens no Indijas un trīs no Nigērijas. Oh, tā jā. kā tāds mums ir sastāvs. Nu, no un kā, kā reizēm jokoju, nu, cik ir seminārs, e, nu, kā tur e, tā, tā, tagad ir tāds starp, starptautisks sastāvs, tā es tā jokoju, cik semināristu tik vajag zināt e, valodas. Valodas, tēt, <laughs> jā. <laughs> jā, jā. Bet puiši no Nigērijas ļoti ātri apguva latviešu valodu. Jā, viņi ļoti motivēti. Lai, jā. Jā. Jā. Nu, varbūt tās jums ir kāds novēlējums, teiksim, mūsu jauniešiem, vai varbūt vīrieši uh, nu, jāsaka, jebkurā vecumā varbūt var nākt uz to vienu gadu pamēģināt. Protams. Kā uzaicināt, kā, kā Tikai iedvesmot? tagad viņi baidīsies, jo viņi <laughs> zinās, ka tas viens gads var, var ilgt eh, ilgu laiku un nebeigties, ja, ka tas nebeidzamais stāsts, bet, bet es, es varu pateikt tā, es arī, eh, kā jau stāstīju pirms iestāju seminārā, man arī bija bažas – Mm, arī nebiju pārliecināts simts procentos, ka tas ir tas ceļš, jo bieži arī tagad tā ir, nu, es varbūt iestātos, bet man nav tādas simtprocentīgas pārliecības. Jā. Man arī toreiz nebija. Un es gribu pateikt, ka e, par ko arī krenķējos, no, no kā man bija grūti šķirties, no divām lietām. A, kā tas būs? Pienāks sestdiena, un es nevarēšu aiziet uz diskoteku. Aha, pade, aha, padējot, jā, jā, jo jau tā. Ir svarīgi, jā. Un Un tā, no kā visi draugi ar močiem aizbrauks, es ko ar moci aizbraukšu uz baznīcu. Ja, <laughs> un, tā, un tad, un to man bija grūti kaut kas sev tā iestāstīt, nu, iztēlot. E, kā, jā, bet kad, tad jūs esat braucis ar moci tomēr. Jā, kad bija 18 gadi, tad e, tas bija, nu, janvāri man dzimšanas diena, bet pavasarī vecāki uzdāvināja motociklu, tas bija tāds vācu ražojums. Mm -hmm. E, MZ, ETZ 250. Tātad eh, garīgā semināra studenti braukāja ar motociklu, un tad pārgāja šaubas, <laughs> kļuvāt par priesteri, un kur palika motocikls? Un tad motocikls palika, tad, kad jau izsvetīja pavasarī mani par diakonu, pienāca vasarā, un tad motociklu pārdevu, un tad domāju, pietiek. Nevajag kārdināt dievu, Man patika braukt ar motociklu. Man ļoti patika motocross. Un tād man, nu, vienmēr... Man tagad kā... sanāk izbraukt kādu? Nu, tā. Brālim ir laikam vēl. Viņam pēc tam e, viņš sev arī tādu labāku nu, nopirka. Es ceru, ka draudzes pārstāvi dzird un zinās, kā iepriecināt uh, savu prāvestu. Mm Varbūt kādreiz var izvizināties mm. kaut kur. Labāk man pašam iedot, un es pats pabraukāšu. <laughs> nu jā, tieši tā to jūs sarunājat. Un, un tā, bet es pateikšu tā, tā kā man bija divas avarijas uz motociklē, un es zinu visus tos riskus, un tāpēc arī, arī pārdevu, domāju, mm. nē, Tur, tas, tur man arī bija viss skaidrs, ka nevajag. nevajag. Man, man tāds pēdējais jautājums, varbūt ir bijuši kaut kādi brīnumi jūsu dzīvē, kur tiešām jūs jūtat pārdabiski. Nu, tā grēksots bija pārdabiski. Jā, un es varu pateikt vēl par tādu vienu brīnumu, kad atkal e, bija tas valsts eksamens, tur bija vairāki priekšmeti, un pēdējais, kas bija, te bija poļu valodā, un bija mutiskais eksamens. Un... E, Nu, tad, un tad zināju, ja es nenokārtošu visus eksāmenus, es nesaņemšu to mm, gala apliecību, es nevarēšu pēc tam nu, iestāties garīgajā seminārā. Un e, tas, tas bija tas sarežģītākais jau e, eksāmens, tāpēc, ka tur obligāti visiem bija. Tur e, bija eksāmeni, kuri bija obligāti, un e, rakstiskie tā arī bija poļu valoda mm -hmm. un mhm. matemātika, un bija, ko es varēju pats izvēlēties, kādu mutisko. Un tad, un tad e, zināju, ka tur joku nebūs, un tur būs grūti. Un pateikšu tā, ka pēc tam, kad e, teica mums, kādi rezultāti ir, kurš kādu atzīmi dabūja, tā bija vēl vecā sistēmā. Divnieks bija e, nesekmīgs, Nesekmīgi. jā, divi, trīs, e, e, tad trīs, četri un pieci, un viss. Tad seši nebija. Jā, jā. Un tur lāsa, dažiem bija divnieks, kad trī, trīs, trīs, dažiem bija četri, bet tur neatceros divi, kā. Un es pēc alfabeta biju pēdējais. Un es Vozniaks pieci. O, tas bija neticami, un, ja? un tad man tas bija tāds punkts uz i skaidrs. Kad, e, tad, nu, ah. un... Uh, Nu, tā, tā kā... Nu, skaisti, nu ko? Nu, nu kā? A, a nekad es pateikšu tā, tā ja tā būtu, ka uh, visā tehnikumā man būtu poļu valoda pieci. Nu, tad tur nebūtu nekāds brīnums. Jā, nu tas būs pašsaprotami. Jā, jā. jā, tur jā. bija trīs, šatā četri bija. No nu, tā, nu, vide, no tā. vidēji. Jā, vidēji, vidēji. Jā, jā. Un nu, tā. arī tā, nu Dievs palīdz mm. visās jomās. Mm. Nu ko, varbūt ir kāds novēlējums mūsu klausītājiem? Uh, Novēlējums nu, būtu arī reize kā lūkšanā. Brīnišķīgi. Tā kā jūs dzirdējāt, ka tas eh, aicinājums uz priesterību atnāca caur eh, ordeni, caur kapucinu tēviem, ja, kuri īpaši godina svēto Francisku. Un, un arī kalpo... pat ir iespēja tagad strādāt Franciska Jā, un tad baznīcā. arī svēta Franciska baznīcā kalpoju. Un es gribu nolasīt fragmentu no svēta Franciska lūkšanas – tad reizē arī tas būtu tā kā novēlējums. Brīnišķīgi. Kungs, dari mani par tava miera nesēju, lai es nestu mīlestību tur, kur tās trūkst, piedošanu tur, kur ir pārestība, vienotību tur, kur ir šaubas, cerību tur, kur ir izmisums, gaismu tur, kur ir tumsa prieku tur, kur ir skumjas. Lai es vairāk meklētu, lai es netik vairāk meklētu iepriecinājumu, cik es pats varētu citus iepriecināt, lai es netik daudz meklētu priekš sevis, lai citi mani saprastu, cik, lai es citus saprastu, lai es netik daudz priekš sevis meklētu mīlestību, cik es citus mīlētu – jo dodot mēs saņemam, piedodot mums arī tiek piedots, un e, mirstot mēs piedzimstam jaunajai dzīvei. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Ne? Sirsnīgs paldies, ka jūs atnācāt Ļoti priecājos. Un es gribu jums uzdāvināt jauniem sprediķiem eh, ah. zīmoli. Tas nav domāts kā melnrakstiem, <laughs> jā, bet varbūt kādas eh, atkal jaunas eh, Labi. idejas. <laughs> Rādio Marijas zīmolis. Nu, ko, mīļie klausītāji, liels paldies, ka jūs klausāties, paldies, ka jūs ziedojat un tiksimies nākamā raidījumā. Paldies! Nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti – aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti. Tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē. Klausies raidījumu katra mēneša pirmajā trešdienā pulksten 17.